Davor Pejić je tehno guru. Evo, prošla su 23 sata, nadam se da nas niste zaboravili, niste se izgubili, još uvijek ste na radio Sovi. I evo sada 23 sata nam e, nude mogućnost, <laughs> odnosno najavljuje nam emisiju Tehnoguru. Je li tako, Dragana? Tako je, večeras nije Davor Page Tehnoguru, e, nego su Jelena i Dragana Tehnogurice. Jelena i Dragana su Tehnogurice. E, Davor je još uvijek na svojim praznicima, ali nemojte se brinuti, nije nas zaboravio, on je svoje odradio, a mi smo tu da prenesemo njegove guruovske vještine, tehnogurojske vještine. Nadam se da ćemo to opravdati. Evo, danas govorimo o jednoj zanimljivoj temi, odnosno Pejo nam je pripremio jednu zanimljivu temu, pa ćemo vidjeti o čemu se radi, zar ne? Jako, jako, jako zanimljiva tema, moram priznati. Pa evo, hoćemo početi. A mo- mogla bi započeti. Odmah drito i media stres. Da, u glavu. Tako je. Evo, svi znamo da živimo u svijetu tehnologije i da napredak tehnologije uglavnom dovodi do smanjenja anonimnosti pojedinaca. Svi smo toga svjesni i naša anonim, anonimnost je dovedena u pitanje. E, no, postavlja se pitanje gdje je balans i koju crtu ne želimo prijeći kako bi sačuvali tu istu anonimnost. E, ponekad prelaska te iste crte nismo ni svjesni, naročito kad je riječ o mobilnim aplikacijama. Baš zanimljivo za te mobilne aplikacije, svi ih imamo na svojim mobitelima. Pa evo kaže ovako da otprilike čak tisuću mobilnih igara i raznih društvenih aplikacija koriste softver tvrtke Afonso koji potiho prati naše navike preko mikrofona i kaže da iako aplikacija može osluškivati okulinu korisnika, e, iz te iste kompanije tvrde da ne snimaju razgovore korisnika, već ono što mi gledamo. Kako to aplikacija može čuti kako mi nešto gledamo, Dragana? E, sad ću ti reći. Situacija ti je ovakva, znači takve aplikacije ti dolaze s tehnologijom kako bi prepoznale zvukove, čak i onda kada su na mobiteli u džepu ili dok igram, znači igrice dok rade u pozadini, kako bi mogli znati onda koje serije i filmove gledamo, ali koje smo reklame na kraju krajeva vidjeli i onda ti na taj način oglašivači nas mogu bolje upoznati i onda nam servirati te reklame koje će nas prije natjerati da nešto kupimo. Pa tako imaš u opisima nekih igara da kratke audio snimke ne napuštaju uređaj, već se pretvaraju digitalne audio potpise pod navodnicima. I onda ti se te audio potpise uspoređuje s reklamama i sadržajem iz konzola, seto boksova i tih drugih izvora. I onda čim nađu podudaranje, Alfonso može te informacije koristiti da ti servira važnije oglase na mobitelu i oni dodaju ti također da softver uspoređuje samo sa zvukovima iz poznatih reklama i ne prepoznaje ljudski govor i druge zvukove. O, čovječe. Tehno guru. E sad, e, ja sam čula, odnosno pričali su mi da u SAD-u je FTC, odnosno Savezna trgovinska komisija, još 2016. godine, sad smo već u 2018. upozorila desetke developera koji su u aplikacijama koristi sličan softver, da moraju korisnicima jasno objasniti što, kako i zbog čega se to prikuplja. E, igrama i aplikacijama koje ne trebaju mikrofon, možete u postavkama jednostavno uskratiti dozvolu da ga koriste. Evo ja nisam imala pojma da se to uopće može? A da, može, može. Pogotovo na ovom mom e, mobitelu. To ti je jedan sjajan mobitel, nikad čuli za njega Black View, on ti ima ovaj opciju da možeš isključiti zvukove za aplikacije, odnosno da ti aplikacije ne daješ dozvolama, dozvola aplikacijama da, ti, da te prisluškuju. Mogla bi to odmah sad ići napraviti. <laughs> da, odmah, odmah. Ne treba im to. Jer ti u biti kada e, instaliraš nešto sa Google Playa, automatski ti traži dozvolu za kameru, za kontakte, za takve neke stvari ali ako, ako im odbiješ, aplikacija ti se ne može instalirati. Ako im ne odbiješ, onda im daješ u biti uh, dozvolu da se sve, svi, svi te njihove molbe daješ im pristanak na to. Znači oni ti mogu u jednom šutu i kameru i mikrofon i sve ostalo tražiti pristup. To ti je to. Zanimljivo. I sad postavljamo pitanje, naravno, vjerojatno i naši slušatelji sad slušajući ovo postavljaju sami sebi pitanje kako se obraniti od tog neželjenog prikupljanja podataka o nama, vama i svima sličnima koji imaju te pametne uređaje. E, ono što se nudi u prilozima da se da može pomoći aplikacija Haven iza koje stoji jedan pametan čovjek, očito je pametan čim je ovako nešto izumio, Edward Snowden. E, se ti možda njega sjećaš? E, tako je, sjećam ga se, bila je ona velika afera s njima. Lajde ti nama, našim slušateljima, reci koji je bio Snowden. E pa zapravo on je bivši zaposlenik CIA i NSA koji je 2013. došao u posjed nizu dokumenata u kojima stoji da američke tajne službe prisluškuju mnoge mobitele, nadgledaju e mailove i ostalu komunikaciju. Pametan čovjek. Tehno guru. E pa evo sad malo da ja nešto kažem, baš taj Snowden ima aplikaciju koja će loviti špijune koji kradu ta vaše podatke. E sad što je zapravo Haven? Haven je nova sigurnosna aplikacija za mobitele, a onda ona pomaže otkriti one koji žele ukrasti vaše podatke ili stvari kad, vas, kad niste u blizini, kad vas nema blizu. I Haven koristi različite senzore koji se već nalaze u telefonu, to su znači ove koje sam ja navela, znači kamere, mikrofone, žiroskopi, akcelometri, kako bi u biti detektirao uljeze koji žele ukrasti vaše stvari, odnosno vaše podatke. I uz pomoć te aplikacije možete daljinski pratiti situaciju u prostoru oko mobitela ili tableta onda kako bi lakše prepoznali kriminalce. E, a postavlja se pitanje kome bi mogao pomoći Haven. Pa Haven bi ti evo mogao pomoći novinarima, borcima za ljudska prava, ali i kod otmica, na primjer, jer aplikacija prati sve oko mobitela, onda vam sigurno šalje slike i zvuk. I kakva je to onda aplikacija? Znaš možda? Nemam pojma. <laughs> Evo, ako ti aplikacija otvorena koda, što znači da je njezin kod svima dostupan za inspekciju analizu. I onda ti u isto vrijeme osnovno misao da se aplikacija ne instalira na glavni telefon, već na neki stari, tipa neki rezervni telefon koji može onda ostati u stvari koje su u kući, tipa Nokia 3310. Tehno guru. I sad ovoga, zamislimo da, ste, da smo novinari, odnosno zamislite da ste novinari. I mi volimo zamisliti da smo novinari. <laughs> zamišljamo da smo novinari e, koji rade u neprijateljskoj zemlji i brinete, i brinete se da sigurnosne službe mogle upasti u vašu sobu i pregledati dokumente i računalo. Ja nisam nikada ovako nešto pomišljala i zabrinjavala se. Mhm. I sada navode kreatori aplikacije, te iste o kojoj već e, razgovaramo duže vrijeme, i naglašavaju da Haven detektira promjenu u okolišu i potom šalje zaštićene obavijesti na vaš glavni telefon. No, naravno, nije sada sve se prenosi samo na novinare, e, nisu oni jedini ciljani korisnici, već bi mogla poslužiti i kao zaštita kod provala, pomoć borcima za zaštitu ljudskih prava, ali i kod otmica i vandalizama. Svašta. Mm, jako, jako pametno. Jako, pametno. Da. I sad što je što aplikacija sve može, Dragana moja, slušati ovo. Sprema slike i audio samo kad je aktiviraju senzori pokreta i zvuka i sve sprema lokalno na uređaj na koji je instalirana. Trenutno je dostupna za Android uređaje. Imaš li ti Android? Imam. E, Ja isto. Tako da, super, mogli bi, si to, bi to potražiti. To je to. Ovoga, i, a kreatori iz Guardian projekta i Freedom of the Press zaklade u čijem je odboru Snowden, ona isti o kojem smo već pričali, otvorili su i stranicu za donacije za one koji žele podržati njen razvoj. Tehno Guru Evo mislim da smo malo razjasnili tu misao s početka emisija, ali evo ponovit ćemo još jednom, živimo u svijetu tehnologije, to tako nažalost je, ali napredak u tehnologiji uglavnom dovodi do smanjenja anonimnosti kod nas pojedinaca. E sad, gdje je balans, odnosno koju crtu nećemo, odnosno ne želimo prijeći kako bismo začuvali anonimnost, to je pravo pitanje. Ponekad, eto, prelazak te iste, crte, te iste crte nismo ni svjesni, pogotovo kad je riječ eto, o mobilnim aplikacijama. Da, stvarno se treba pripaziti tih stvari evo. Mm. I, i ovoga, pametno s tim pametnim telefonom upravljati. Ali eto, bilo kako bilo, mi smo vam sad rekle svoje, vi se zaštitite kako znate i umijete, ali i dalje ostanite uz Radio Sovu, ne brinite, mi nećemo narušiti vašu anonimnost. I Pejo poručuje da nikad ne zaboravite da ostanete znatiželjni i... Postanete proaktivni. Davor Pejić je tehno guru.